Ծաղիկների խոնարհման արարողությանը կես ժամից քիչ ժամանակ էր մնացել։ Հուշահամալիրում միայն տղամարդիկ էին։ Շտկման վերջին աշխատանքներն էին անում։ Մինչև հյուրերը կհավաքվեին, հուշահամալիրն արդեն մաքուր էր փոշուց ու ավելորդ իրերից։ Հյուրերը ծաղիկներ խոնարեցին ու բարձրացան դպրոց։ Դպրոցի բակն այսօր մարդաշատ էր։ Դպրոցի բացումը գյուղում նշանակալի իրադարձություն է։ Այստեղ բարերարին աղ ու հացով դիմավորեցին հայկական դապտը հոլով։ Արցախի օրներկ, մեկրոպե լրություն, հիշատակ, Մոնթեի ու մյուս զոհված ինձարայողների միջոցառումը սկսված է։ Հայրենիքը դպրոցից է սկսվում, կրթությունն է ամեն ինչի հիմքը։ Ապրելու երկիր ստեղծելու ճանապարհը Մոնթեի մարտական ընկեր Վահրամ Բաղդասարյանը հենց դպրոցներ հիմնելու, կրթությունը արժևորելու մեջ է տեսնում։ Վահրամ Բաղդասարյանը հենց Մոնթեի օրինակն է բերում։ Նրա երազանքը մեկն է՝ թող լինի գիտության իշխանություն։ Երկիրը ապրեցնում են այս ձևով, այլ ապրելու երկիր ստեղծելու ճանապարհը։ Սա եմ համարում։ Ունենալ շրջօջախներ, ունենալ կրթություն եւ տարածել գիտելին։ Պայտի ունեմ ներկայացնելու հեզարանքի խոսքեր ասելու մեծանուն հայի կենթանության ֆորոգ լեգենդ դարձած ազգային հերոս Արցախի հերոս Մոնտեգրո Մոնթեն բարերար Աշոտ Ջիվանյանի հերոսն էլ է։ Բարեգործական հիմնադրամը Մոնթեավո է կոչվում։ Մոնթեն գաղափարի զինվոր էր, ով Արցախ է եկել Կալիֆոռնիայից արյան կանչով։ Բարերարը հերոսի մասին ներկայով է խոսում։ Դու եղել ես կաս ու կլինես իմ կյանքի ամենաարժանի հրամանտարը, որի զինվորն եմ ես եղել եւ որի համար հպարտեմ անչափ։ Ինչքան նվիրվածություն, ինչքան նպատակասլացություն, ինչքան հայրենասիրություն կանրա մեջ, որ նախանձել կարելի է։ Շատ կար ժամանակում դու դարար ճշնամու ահան ու սարսափը։ Ճշնամին այսօր էլ լսելով քո անունը էլի դողում է։ Աշոտ Ջիվանյանը մայրական կողմով Քերթ գյուղից է։ Համայնքի դպրոց առաջին անգամ այցելել է 2018 թվականի մարտին։ Նա ծանոթացավ դպրոցի անձնակազմի հետ, տեսավ դպրոցի վիճակն ու նրա հայացքում հարցական արտահայտություն կար, ասում է դպրոցի տնորեն Ստելլա Ղուլյանը։ Մեզանից ոչ ոք չէր պատկերացնում, թե ինչպիսի ծրագրի ականատեսը կդառնա բայց նա արդեն գիտեր, որ անելիք ունի եւ մտածել ու ծրագրել էր իր անելիքը։ Վերանորոգման աշխատանքները սկսվեցին սպորտ դահլիճից։ Այնուհետև նորոգվեցին երկու դասասենյակ։ Մեր աչքի առաջ արագ ու թափով ամեն ինչ փոխվում էր։ Դպրոցի հիմնանորոգումը արդեն հրատապ հարցեր։ Դպրոցի պատերը ճակճկվել էին, չկար կենտրոնացված ջերուցում, դասասենյակներն ու միջանցքները ցուրտ էին, մութ ու անբարեկարգ։ Հիմա արդեն Քերթի միջնակարգ դպրոցը բարեկարգ է Աշոտ Ջիվանյանի ջանքերով։ 16 տարի է, ինչ ես Արցախում ներդրումներ եմ կատարում կրթական համակարգում։ Ինչու կրթական համակարգ։ Որտեղ կրթությունը դա պետության կայունության ռազմավարական նշանակություն ունեցող ոլորտ է։ Եվ 16 տարիների ընթացքում ես եկել եմ մի եզրակացության, որ ամեն ինչ պահանջել դպրոցի տնօրենությունից, դպրոցի ուսմասվարից, դպրոցի ուսուցչակոլիկներից, դա անդարտարի է։ Ինչի համար որտեղ այս գործը դժվար գործ է։ Այս գործի համար պետք է բացի պատասխանատուներից թե իշխանության, թե կառավարության ներկայացուցիչները, թե ծնողները եւ թե ինչու՞ չէ մենք բարերարներս Քերթի միջնակարգ դպրոցի անձնակազմը բարերարին շնորհակալագիր է տվել ու նվիրել նրան սիրելի նարդի խաղը։ Գյուղի կյանքում այս կարևորագույն իրադարձության համար բարերարին շնորել են համայնքի պատվավոր քաղաքացու կոչումը։ Մարգարիտ Աղուշունց, Ասպրամ Ավանեսյան, Արցախ լրատվական։